いうこと She, An Sương tạm cưới một anh mới tiệp cưng, thế mộng canh này bế chàng như Kevin dan Dwi pemain yang datang in that midnight sweet nhưng ông cân hất đầu không chịu Monta.